Oče náš, i žije se na nebesi, do světice i jméno Tvoje, da príde cárstvo Tvoje, da bude atmosféru, dostávame sa do nej tak, aby sme mohli osláviť Vianočné sviatky v pokoji a šťastí. A e, my by sme chceli dnes e, prispieť svojou troškou k tvoreniu tejto atmosféry, pretože ide o kresťanský sviatok, tak sme si teda naplánovali, že e, budeme pokračovať našou témou Oče naši, ktorá teda Eh, úzko súvisí s Vianocami. Eh, vítam tu u nás eh, Michala Zajdena. Ahoj Michal. Aha. Ahoj Peter a samozrejme srdečne pozdravujem všetkých našich poslucháčov a teším sa, že môžeme tento večer už v tom vrcholiacom adventnom čase takto spoločne stráviť a verím teda, že sa aj v tom e, rozhovore o naši posunieme teda ďalej a, a že to bude pože- na, pre, pož- na požehnanie pre nás všetkých teda. Takže eh, emeritný evangelický farár, moje meno je Peter Marman, ja pre zmenu, keď už som sa tak nazval minule, tak emeritný akademický psychológ. Eh, zo štúdia v Banskej Bystrici nás tak potajme podporuje technicky Boris Koroni, eh, ktorého tiež tu takto podajme. Vítam a vítam samozrejme poslucháčov. Eh, mm, čo sa týka eh, nejakého zapojenia do relácie, je možné posielať maily na studio zavináč slobodný vysielač. No a ja teda nebudem naťahovať ten čas, lebo zdá sa, že si ho vždy tak minieme. <laughs> tak eh, prejdeme rovno k veci. My sme už teda máme, toto je tretia relácia o očenáši, ďaleko sme sa nedostali zatiaľ. V tej prvej sme sa viac menej venovali o tom, ako sa modliť, čo to vlastne znamená, ako sa pripraviť. A v druhej relácii sme si už potom začali prechádzať jednotlivé verše. E, v tej druhej relácii sme sa dostali k druhému veršu, Čiže prešli sme si prvý očenáš, ktorý si na nebesiach, prešli sme si druhý, po, druhú prozbu, povedzme, nie? Po svetení Áno. E, tvojho mena. No a to, čo nás čaká, neminie je samozrejme tretí verš, ktorý je taký nenápadný, ale ja ho zase považujem za taký rozsiahly, že keď si tak človek uvedomí všetky tie dôsledky, tak e, zistí, že koľko tam toho vlastne je. Takže e, tretí verš je teda príď kráľovstvo tvoje. A. Tak skús začať možno ty. Uh, Michal, ja som si tiež pripravil tak ako Jasne. minule nejaký extrakt, tak... No vieš čo, začnem, začnem e, tým, že vedel som, že nás toto čaká, e, teda táto tretia prozba, alebo tretia veta, teda z očenášu. A my sme minulý týždeň od stredy do nedele e, boli v Koline nad Rínom. E, mali sme tam teda takú milú rodinnú, e, rodinnú akciu, lebo naša najmladšia dcera sa konečne vydávala, takže sme sa <laughs> tešili a tak sme to absolvovali. Tak gratulujeme. No ďakujem, ďakujem. A e, v sobotu tá svadba bola teda v piatok, ale my sme mali až do nedele, teda až v nedelu letenky naspäť, tak eh, vedel som, že sme veľmi relatívne blízko Aachenu. A e, vysvetlím teda, že ako súvisí návšteva v Aachene e, s, touto, s touto vetou z očenášu. E, Aachen bolo vlastne sídelné mesto, E, franského kráľa Karola Veľkého, ktorý obnovil v podstate, alebo pokúsil sa obnoviť svetú rímsku ríšu nemeckého zároza. Povedzme, už jeho otec, jeho starý otec už mali tieto pokusy a a e, tak mi to nedalo blízko a byť. Je to naozaj od toho kolína asi 70 kilometrov, Takže som sa tam vybral a naozaj bol to teda e, skvelý zážitok, e, pretože e, Karol Veľký jednak teda, že postavil takú oktogonálu obr. Ja som si myslel, že vždy vo všetkých tej odbornej literatúre nazýva, že postavil kaplnku, ktorý sa nechal pochovať. A vieš, pre nás, keď sa povie, že kaplnka, tak, tak si predstavíš niečo také menšie, ale je to obrovská stavba. Vysoká, má to tri podlažia, e, proste kopu zlata, kopu, kopu no naozaj, naozaj to obrovské. Keď tam človek vojde, tak ho to tak omráči proste to prostredie. Chodí tam e, vždy veľa ľudí, pretože vlastne tá franská ríša e, bola vlastne spoločným kráľovstvom alebo zjednocovala vlastne terajších Francúzov a Nemcov a je to blízko teda aj belgických a francúzských hraníc. Takže chodí tam aj veľa teda e, tých Francúzov, aj tých Nemcov, je to taký jazykový Babylon. No, ale e, vlastne Karol Veľký e, bol presvedčený, že koná z Božej vôle a že jeho, e, že jeho úlohou je obnoviť e, eh, Božie kráľovstvo na zemi. Hež? Viem, že by sa nejakí církevní historici teraz so mnou pustili do ťažkej debaty a bolo by to teda samozrejme na celé dve hodiny, ale v podstate on eh, sa cítil ako posvetná bytosť, pretože keď sa nechal korunovať za cisára, čím obnovil vlastne akoby aj rímsku ríšu, lebo pápež teda v Ríme korunoval v roku 800, tak e, cítil sa teda e, byť v tejto úlohe, brali ju veľmi zodpovedne, veľmi vážne, e, naozaj sa staral o to, aby aj nejaká vzdelanosť teda bola, postavil túto nádhernú stavbu, zjednocoval teda tie národy v Európe, Samozrejme, mnohí by začali vyčítať, že treba Saso nechal pokresťančiť tým, že ich nahnal do labe a, a či sa im to páčilo, alebo neboli všetci pokrstení. No, proste, je okolo toho všeli, všelijakých rozporúplných vecí, ale e, vyšiel som teda na prvé poschodie, alebo prvý chór, sú tam teda, myslím, dva alebo tri chóry, a tam je autentický trón Karola Veľkého on tam proste, není to, inak je to taká drevená stavba, ale samozrejme ten podklad a tie okolie teda nádherne vyzdobené. A sedel tam taký staručký, e, teda katolický farár, ktorý, e, oni tam, tí mnísi a farári dávajú pozor, samozrejme na tých turistov, aby tam bol poriadok a aby tam bolo zachované také nejaké posvetné a ticho a teda, uh, teda aby to nevybočilo z nejakého slušnáca <laughs> slušnosti. A ten pán bol veľmi zhovorčivý uh, a sme sa teda dali do reči. Ja som sa teda pýtal, či to je teda autentický ten trón a on teda, a potom, že, uh, či tam tej prednej časti je naozaj aj teda jeho hrob. A tak mi to rozprával a bolo vidieť, že s takou veľkou pietou a s takou veľkou úctou. A ja som ešte tak podpichoval, že no však nás Slovanu až tak veľmi ne, e, až na naše územie sa až tak veľmi nedostal. Tak to sme sa tak akože bavili. Ale proste pre tohto človeka a pravdepodobne aj pre veľkú časť katolickej cirkvi, ja neviem, či to je všeobecne, tak katolickej cirkvi, on sa stal naozaj posvetnou bytosťou E, ten jeho hrob je vlastne relikviár, e, v ktorom sú jeho kosti a oni ich uctievajú ako ostatky svetých. Aj teda ostatky tohto Karola Veľkého. A celá tá atmosféra proste toho prostredia, tej obrovskej, obrovskej stavby, ktorá sa síce nazýva kaplnka tej oktogonály, e, proste dýcha ako presvedčením, že je našou úlohou bojovať o kráľovstvo Božie na zemi. E, ja som sa už teda do e, teologické debaty nechcel s tým pánom púšťať, není ani moja Nemčina nejaká až taká dobrá, e, ale, ale, ale naozaj som si tam teda chvíľu posedel a tak si hovorím, keď sa povie, že príď kráľovstvo Božie, modlíme sa to. A ľudia, ktorí mali moc, a ktorí teda e, to prijali vo viere, že oni sú poverení, alebo oni majú tú úlohu obnoviť toto kráľovstvo Božie, tak e, nesúhlasím samozrejme s, e, s týmto smerovaním. Není to niečo, čo by bolo ako, čomu by som dal celé srdce, tak poviem to tak, ale tá sila z toho teda išla teda naozaj také, také čosi veľmi dobré, veľmi pozitívne. Samozrejme má to obrovský dosah, pretože aj na dnešnú upadajúcu, mravne upadajúcu Európu, že, že proste, že má akési takéto základy a korene. Takže, takže kráľovstvo, eh, ktoré je medzi vami, ak je posveť, vieš, že prichádza, je posvetené a prichádza to kráľovstvo. A teda tá otázka, ktorú kladiem a na ktorú môžeme teda sa baviť je, keď hovoríme, že pri kráľovstvo tvoje, tak čo je to? Má to e, určite duchovný rozmer, ale teda mohol som to tak nejako prežiť, že má to aj tento rozmer, že sme povinní budovať to kráľovstvo Božie <laughs> tu na tejto zemi. Nemáme zlato, nemáme striebro, nemáme vojakov, ale ale máme za sebou Božiu moc, že to kráľovstvo Bože máme budovať. Tak takýto, možno, že úvod, takýto zážitok. Myslel som naozaj na to, že budeme o tom hovoriť, a tak e, vieš, mňa to nielen ako teológa oslovilo to prostredie, ale ako aj historika samozrejme, že som tam cítil tie naše európske kresťanské korene, ktoré e, sa dneska e, zneviditeľňujú, že sa už akoby o tom nehovorí, ale, ale proste stále tu sú a verím teda, že, že Pán Boh si to znovu môže požehnať. Dobre, ja... <laughs> Som ne, trošku voľno... Nie, nie, nie, práve že, práve, že dobre si povedal, lebo chcem tomu viacej e, veci povedať. My si tu tak hovoríme o tom, že ako človek môže chápať e, Odčenáš, náš, modlitbu tak už tak ne? A teda, čo by si tak človek mohol vyprázdnene povedať, čo, čo mu zostane akoby posledný zbytok e, pri tomto verši, priť kráľovstvo tvoje, e, tak čo kráľovstvo je vlastne organizácia nejakého spoločenského života, mm-hmm. je to monarchia, ako sme si tak hovorili letmo, je to zkrátka spoločenský systém. No a keď, keď to máš tak vyprázdnené bráno, takže to je taký nejaký akože lepší poriadok, lepšia organizácia, ktorá u, už akoby má tie dobré aspekty a nie tie zlé, čo vidíme dnes čoraz viac. Keď sa spoločnosť aj háda, aj, aj tak oslabuje, až rozpadá. No a na tom kráľovi, na tom Karolovi Veľkom to bolo aj vidno s tou Franskou ríšou. To bola taká prvá veľká ríša, kde, kde to Germáni tak, tak zobrali do, do vlastných rúk, že e, tá západorímska ríša sa už vlastne rozpadla. Oni e, školili teda Frankom, Frankovia boli ako taký legionári, ktorí, ktorí tam udržiavali eh, hlavne teda keltov bývalých, ktorí tak stratili svoju súdržnosť a identitu. No a nakoniec sa tí Frankovia tak utrhli a si to tak zorganizovali po svojom už. No a Karol Veľký teda je veľký tým, že prijal kresťanstvo a vniesol tam kresťanstvo. Nie, že by teda bol vzorom takého kresťanského panovníka v takom tom vnútornom slova zmysle, ale teda v tom vonkajšom slova zmysle, tak ako hovoríš, tak e, to bolo dôležité. A ja som raz aj e, poznamenal v reláciách, e, mám aj také tie politické, nechcem tu takto pred Vianocami vnášať politiku, ale poznamenal som, že že Európska únia, keď si ju tak že ona má e, také tie dva hlavné motory a to je práve tá západo-franská ríša, čo je Francúzsko a e, Nemecko. Teda opačne Nemecko a východofránska je Francúzsko. A medzi naopak. Tým, Počkaj, tak aby som to... Áno, tak západolínska... <laughs> Dobre, prepač, to, prepač, to len no ale chápeme sa, čiže Francúzsko a Nemecko, ako sa to potom rozdelilo a medzi áno. tým bola tá Lotarová ríša, áno, áno. ktorá sa tak niekde zachovala v Beneluxe, možno trochu Švajčiarsko a potom dole... Lotrinsko možno trochu. Tak, tak, tak. Ono tak no, do, dole bolo, čo to bolo, počkať, e, no taká tá časť uh, južného... Burgundsko? Burgundsko, Burgundsko. No. Ono vždy malo také trochu emancipované snahy, áno, ke, áno. keď to tak sleduješ v čase. No a teda ten, ten Karol Veľký to najskôr tak zjednotil a po tej jeho smrti sa to tak postupne rozpadlo, až to sa vyformovalo do tej dnešnej podoby. A dnes sa to opäť dalo tak dohromady a dalo sa to dohromady aj s tým, s tým centrom, že akože máme centrum Brusel, tam všetci chodia, ale, ale máme aj výjazdové zasadania do Štrásburku. Ten Štrásburg je tak zvolený práve niekde medzi tým e, francúzskom a nemeckom na tej, na tej na tej línii, kde, kde bola tá Lotarová ríša, kde sa tak tí Francúzi s tými Nemcami vždy preli o to, že koho to vlastne... keď není ďaleko vlastne. No, no veď to, veď to. Hej, hej. Že, že, že ešte aj toto tak akoby sedí, že, hmm že ten Aachen je tak blízko a to centrum, to centrum tam je. No a dá sa teda ukázať, že to Francúzsko s Nemeckom, či už ekonomicky, alebo počtom obyvateľov, že, že oni tvoria naozaj takú, takéto jadro, ten, ten hlavný motor a medzi tým e, im tak, nechcem povedať, že pritakajú, ale, ale vlastne tú súdržnosť s nimi preukazujú teda aj Belgičania, aj Francúzi, e, Belgičania, aj Holandiania, aj, aj, aj teda Luxemburčania. A ono vlastne sa dá povedať, že tá Európska únia, ako ju poznáme, ona je v istom zmysle takým duchovným nasledovníkom tej Franskej ríše, avšak aj tá Franská ríša bola trošku taká, povedal by som, hlavne tak navonok orientovaná, ale, ale sformovala to kresťanstvo a mala teda v kresťanskej histórii významný vplyv potom ďalej. Ale teda tá Európska únia si toto už nezachovala až tak veľmi je, je príliš taká zosvedčená, príliš ekonomická, príliš napodobňuje Spojené štáty americké. A preto tak mm. som tvrdil, dovolil no som si predikciu, že preto ona nedopadne dobre. Lebo... No, vieš, nakoniec ani tá franská ríša sa rozpadla, ale mala zjednocujúci, zjednocujúcu ideu a to bolo kresťanstvo. Áno, áno. Tá idea e, kresťanstva a že máme budovať e, Božie kráľovstvo, vnášať na zem. Napriek e, tomu, že to bolo samozrejme častokrát prekrútené, samozrejme e, ľud, tie ľudské faktory to vždy oslabovali, ale vždy to tam bolo a preneslo sa to vlastne na tie nástupnícke kráľovstva. Čiže možno z určitou nadsázkou povedať, že až do francúzskej revolúcie e, tie, e, kr- tie európske monarchie e, E, stále mali aspoň formálne teda, že, že sú kresťanské, že tí králi sú z Božej milosti, vieš, a teda, že to mali. No, Európska únia sa samozrejme, e, samozrejme e, je sekulárny, obi, sekulárny teda, e, pro, alebo jak to povedať, produkt, alebo teda projekt. A vedome teda však v Lisabonskej zmluve e, odmietla teda aj zmienku o Bohu, teda s tým, že chce byť otvorená a chce byť e, tolerantná ku všetkým postojom, všetkým prúdom, všetkým názorom, všetkým ideológiám. Takže... Áno, postava zo spoločenstva uhlia a ocele. Áno, áno. No, a... ale ešte tí oce, ocevia zakladatelia boli aspoň dobrí katolíci, len no. Adenauer a a Gaspery, ale, ale myslím si, že títo dnešní už... E, Myslím si, že pre nich už to náboženstvo je nehrou. Oni teda však vieš, však vieš povedia, že, že je to vnútorná záležitosť ľudí, že však musíme rešpektovať všetkých, ale je to taký... No, no neviem, nechcem, aby sme, neviem, či chceme te, teda až presne týmto smerom ďalej ísť, No ale e, akože ukazuje to, že ako sme si my skúšali tie, tie, tie modely spoločenské, hmm a je to taký dobrý, dobrý odrazový mostík. Potom naozaj dumať nad tým, že čo sa teda myslí pod tým <laughs> kráľovstvom. E, v Matúšovom slovníku kráľovstvom nebesky. v podstate. Ja som ešte k tomu mal takú tiež myšlienku, že Nemci, oni špeciálne teda tá západo Franská ríša bývalá, oni sú tak viacej v strede Európy, takže majú takú centrálnejšiu pozíciu. A oni tak periodicky sa tak akože uchopia a chcú tú Európu tak zjednocovať. Mhm. Tak ešte zo začiatku mali také, že, že Svetá rímska ríša, rímsko-nemecká a mm-hmm. takéto. že oni vtedy, to bolo vidno, že tu, hlavne teda tú strednú časť aj do, až do Talianska, vedeli ako za, zasahovať a vytvoriť si takúto sféru svojho vplyvu, kde, kde aj to kresťanstvo potom tak viacej ako pôsobilo naozaj do Európy, že to bolo takým srdcom Európy. A, ale teda potom, ja neviem, keď mali teda keď prišiel Hitler, tak to bolo už také, že to bolo protikresťanské, takže mm. podľa toho tak aj dopadli. A teraz to skúšajú v tej Európskej únii. A tiež som hovoril, že im sa darí viac vtedy, keď majú práve tú duchovnú ideu. A keď ju nemajú, tak to nedopada dobre. Tak uvidíme, ako toto teda dopadne. Ale vráťme sa mi teda k tomu kráľovstvu nebeskému. Čiže e, naozaj, že čo sa pod tým myslí, pod tým kráľovstvom nebeským? Že môže človek e, pri tej modlitbe chápať teda viac, že kam to môže rozviť tie myšlenky, že ako to kráľovstvo nebeské je organizované, čo si tam pod tým predstaviť. Hovoriť o organizácii Nebeského kráľovstva samozrejme sa dá, samozrejme máme, nájdeme tie texty, ale keď hovoríme o tom akoby prelome alebo prieniku eh, nebeského kráľovstva eh, na túto zem, o ktorej vlastne Ježiš hovorí, tak eh, je to vždy, vždy pre mňa teda vždy, keď, keď tieto texty mám pred očami, alebo keď o nich kážem občas na tieto, alebo kázal som občas na tieto texty, tak vždy som si uvedomoval, že je to ponuka stať sa občanom e, nejakého e, útvaru teda. E, nechcem, e, to slovo štáty nechcem použiť samozrejme, e, ale e, Apoštol Pavel teda hovorí, že naše občianstvo je v nebesiach. Hovorí v liste Filipským. A <clears throat> mne sa, to, mne, mne sa to vždy veľmi páči, pretože a potom samozrejme existujú aj tie texty, ktoré že, že patrite na tento svet, ale už nie ste súčasťou tohto sveta. Proste. No a takže kráľovstvo, e, ktoré nám Ježiš ponúka, to nebeské kráľovstvo, ktoré nám e, e, náš pán ponúka, je z, zmena nášho života, je to prijatie určitých noriem, určitých zásad, určit, samozrejme jasného smerovania do tohto nebeského kráľovstva, eh, ktoré, ktoré, kde ale samozrejme, aby človek smeroval do toho nebeského kráľovstva, musí prijať teda tú zástupnú obeď, ktorú Ježiš priniesol za človeka. A takže, takže mi z toho potom tak vždy vychádza, ty budeš hovoriť úplne, eh, budeš to rozoberať podrobnejšie, ale mne to vychádza tak, že že e, tak ako keď chceš byť občan nejakého štátu, tak musíš e, proste rešpektovať zákony a zvyklosti, ktoré v tej krajine sú. Musíš rozprávať jazykom tej krajiny, keď tam chceš normálne žiť. Tak proste, čo si predsa len ako keby podobné existuje aj v tom Božom kráľovstve. Alebo keď chceš byť súčasťou, alebo keď chceš byť občanom tohto kráľovstva a môžeš už byť tým občanom už aj tu na tejto zemi prijať teda to, čo Boh chce, aby sme robili, teda plniť tu jeho vôľu. Buď vôľa tvoja. Čo potom ďalej nasleduje sám. Uh, no, čiže sa, sa posúvame, hej, že tak akoby treba dodať potom tam takú tú plnosť tomu kráľovstvu nebeskému. Ono e, je dobré si to povedať aj tými abstraktnými pojmami, hej, aby sme to, to rozvinuli. Čiže E, je tam viacero podľa mňa takých aspektov. Za prvé, kam to človek môže posunúť je, že to, to kráľovstvo má prísť. Ne, nemá sa zrodiť. Má, má prísť. Áno. Hej? Ono už je. Ono už je. Hej? To je to, je to dôležité, že je. Hm. A, a nie je prázdne. <laughs> To je tiež dôležité, mm. že niekto tam je. Čiže už len to, že ho hovorí Syn Boží, teda toho yes, čenáša, tak to znamená, že sa tam najmenej dva. Ja, som sa, že... ja som sa zasmial, lebo uh, e, uh, e, predpokladal, že viem, kam smeruje, tak uvidím, <laughs> či no, to tak bude. Potom, potom samozrejme ten Syn Boží hovorí o, tom, o príchode Ducha Svetého. A samozrejme hovorí aj o anieloch a tých je plno. Až, a teraz, keď človek si to tak od toho Matúša prejde, ten nový zákon a skončí až pri tých myriadách myriád anielov a nebeských bytostí a nebeských vtákov a tak ďalej, tak e, my tým, že sme akoby taký vnútorne trošku odstrihnutý dnes, trošku dosť, No určite dosť. Tak, e, tak toto akoby tým ľuďom tak zíde z mysle. Nie, nie je to pre nich realita. máme pocit, že ten, v, pod, v podstate, vieš, to, e, to, to blednutie až tmavnutie toho nebeského kráľovstva, ako sa ti stráca, strácaš ním kontakt, vlastne spoznaš podľa toho, ako sa ono tak postupne vyprázdňuje, vyprázdňuje, až nakoniec zostane len ten, ten Boh jeden, aj ten je taký abstraktný. Mm-hmm. A keď je už úplne abstraktný, tak potom už ku nemu ani nemáš vzťah. Mm-hmm až ti vlastne z toho kráľovstva nezostane vôbec nič. Mm-hmm. Hej. A toto je dôležité, že, že čím má človek intenzívnejší vzťah ku kráľovstvu, má lepšie predstavy, lepšie to zrie, tak pre ňo je potom to nebo plnšie a plnšie a že také plné, že je vlastne prekryje akoby aj tento svet. Mm stáva sa človek, eh, keď človek cíti, že sa stáva jeho súčasťou, tak vlastne cíti aj tú plnosť pôsobenia Ducha Svetého a zrazu tá prítomnosť eh, Božia eh, sa stáva veľmi reálnou. Tak, druhá vec je, ktorú by som tak rád podotkol, že teda keď už ho máme takto plné, to, to kráľovstvo nebeské, a, a, to, a to si tak hovoríme naozaj len tak, tak z diálky, že, že teda tam niečo toho veľa je. <laughs> tak e, vlastne potom prichádza práve ten, e, to občianstvo, že keď, keď sa chce človek e, stať občanom, keď chce vstúpiť do toho kráľovstva nebeského, tak ten vstup samozrejme tiež musí byť sprevádzaný nejako, nejako vzťahom. Keď my tu žijeme, povedzme, vo vonkajšej teda komunite tohto sveta, tak e, tiež môžeme žiť tak anonymne. Tak vlastne anonymne, čo je to anonymne? No bez vzťahu. Mm-hmm. To, je, to je vlastne choroba dnešnej doby, že je čoraz anonymizovanejšia, anonymnejšia a, nemá, a my strácame vzťah e, s ostatnými. No ale toto je presne aj ten prípad, ten vnútorný, že keď my strácame kontakt e, s tým kráľovstvom nebeským, no tak strátime aj vzťah s tými občanmi <laughs> kráľovstva, čiže s anielmi a s nebeskými bytostiami. bytostiami a, a, a naopak, keď ideme, že, že, že, že, že, že chceme doň smerovať, tak sa to spozná podľa toho vzťahu, že teda e, s každým z tých, z tých bytostí máme nejakú formu vzťahu, že je to akoby, e, vieš, e, vy to ako kresťania, teraz to budem hovoriť ako taký ten vedecký psychológ, tak zvonku, vy to máte v tom, že vy sa snažíte budovať komunitu. Toto je, toto je akoby to posolstvo, čo od Krista e, sa zachováva, že kresťania vedia, že musia zostať pospolu, že musia budovať spoločenstvo. No je to, je to ten misijný príkaz, ktorý Ježiš dáva na nakoniec. milujte sa navzájom a tak ďalej. Poďte a činte mi učeníkmi všetky tak. národy, vieš. A a tam vo vnútri je tá súdržnosť, tá láska, ten vzťah. Bez toho to spoločenstvo nevybuduješ. A ono samozrejme musí mať aj nejaký obsah. Ten obsah je daný tým, tým, tým, tým kresťanským rádom, vlastne tými myšlienkami, z ktorých to bolo, na ktorých to stojí, z ktorých je to vybudované. To sa potom vpečatí do toho spoločenstva a samozrejme musí sa potom aj neskôr premeniť na čin, ale uh, vieš, že ja neviem, v kostole o omši si napríklad ľudia podajú ruky. Vieš, že to, to hmm. podanie rúk. A teraz ty tam si a povedzme, môže tam byť cudzí človek, ale aj ten si podá ruky s tými, čo sú tak blízko. Áno. A to je napríklad taký vonkajší znak toho, že si buduješ ten vzťah, že nie si anonimný, anon, anonymizovaný. Áno. A e, a príznakom toho budovania, akoby toho vstupu do toho kráľovstva, aspoň teda z tých prvých, prvých priblížení, jednoducho nevyhnutne musí byť práve tá forma vzťahu k tým duchovným bytostiam. Že, že máš cit, ktorý ti prúdi teda do toho nebeského kráľovstva a buduje vzťah. No, tak je to aj medzi ľuďmi, že keď e, e, začne medzi dvoma ľuďmi a viacerými prúdiť cit, tak to, je, to sú tie emócie, ktoré zrovna vtedy majú, keď, e, keď sú pospolu. Ale dôležité z psychologického hľadiska je, že toto ti postupne vytvára vzťah a ten vzťah ti rovno potom určí, a hlavne keď je teda dlhodobý a silný, tak on ti, on ti určí celú, celú celé to, čo v ňom prebieha, ako o sebe myslia, mm-hmm. čo, čo budú robiť a tak ďalej. A vzťah sa buduje dlho, ale dá sa zničiť rýchlo. Mm-hmm. Hej. Na druhej strane, keď je silný, tak môžu mať aj iné názory, ale ten vzťah ich drží pohromade. Už nemusia ani rozprávať. Už nemusia ani rozprávať. A to sú potom Hej. také tie prípady, v psychológii, že napríklad celoživotný partner, keď ho stratíš, no, tak, to, tak ty ten vzťah, totiž to ty ho stratíš, ale ten vzťah akoby krváca vtedy mm-hmm. a je to jeden z najstresujúcejších, je to top stresujúci zážitok pre ľudí, mm-hmm. vlastne taký ten negatívny. Keď stratia celoživotného partnera, alebo to bolí, vieš, keď ho stratíš. Takže toto, toto sa vlastne buduje v tej komunite a, a musí to byť aj v tom, tom nebeskom kráľovstve. Že Dobre, tam... chystáš si pôdu na anielov, podľa mňa. <laughs> no. Aby si hovoril o anielov. Ale však dobre, pokračuj samozrejme, lebo je to dobré. No, ja teraz, ja teraz vlastne nie, nie, nie, že by som ako rovno chcel teda k tým anielom prejsť, ale chcem akoby ukázať tú cestu, že ako to kráľovstvo možno chápa, čiže sme si hovorili, že príď, že, že teda ono už je. A sme si hovorili, že... Že je skvele vybudované a zorganizované. No, no a že teraz tam musí byť, že, že, že to cítiš vlastne na tých vzťahoch. Jasné. A teraz <clears throat> to znamená, že tam musí byť nejaký ešte rád, ktorý to, ktorý to buduje. A to kráľovstvo je otcové. Hm? To je dôležité, že ešte tamto slovičko tvoje príde mhm. kráľovstvo tvoje. Čiže je to naozaj uh, monarchia, <laughs> keby sme to povedali dnešným abstraktným slovníkom. Áno, nie je to uh, parlamentná demokracia. Nie je to parlamentná demokracia. Stvoriteľom i vládcom tejto ríše je otec. Jasne. Uh, čiže nie je, to, nie je to systém, kde sú vš si všetci rovní zjavne. Uh, moc je v kráľovstve rozdelená hierarchicky je evidentné, že syn i duch svetý majú výsadné práva, to no, vidíš na tých obrazoch z Evani, e, zo zjavenia. Majú aj vyššiu moc, podobne aj anieli. Máš, máš ich tak akoby s rôznou mocou. Áno, sú tam tie hierarchické rady anielské. Sú tam hierarchie. Jasné. A za povšimnutie stojí, tak ako sme si hovorili pri tom svetom mene, aj tu, že sa ako je to prednesené, že je tam istá bázeň, uh, ako je očenáš formulovaný. Nie je to také abstraktné, suchopárne, ale je, je to také srdečné, čiže o, o, otec je vládcom milovaným, múdrym a spravodlivým. A tak je vlastne opisovaný potom aj, aj, aj v evanieliach. Čiže zase naopak aj pre nebeských obyvateľov zasa platí, že sú milovaní svojim stvoriteľom, e, nebývajú opustení. No a to je otázka teda tej organizácie, toho rádu. Ja to volám, že rád. Že e, naozaj sa dá povedať, že z toho, ako si to podomýšľaš všetko, že nebeské kráľstvo má vpečatený rád, sú tam vytýčené zákony. Tie zákony sú, boli sprostredkované vlastne v učení, ale nie v takom abstraktnom, ale v takom tom ci, aj, aj samozrejme myšlienkovom, ale aj v tom citovom, aj v tom volovom, že ako sa teda má prežívať to spoločenstvo, čo má konať ten, ten, ten kresťan dobrý. A to všetko akoby určuje ten rád, alebo ho vytvára ten rád. Mm-hmm. A toto je v istom zmysle ten príchod toho, toho nebeského kresťanstva, že my tým, ako ho myslíme, ako ho prežívame, cítime, ako konáme, ako si to organizujeme tu na Zemi, tak by sme mali stelesňovať ten nebeský príklad a čím lepšie ho teda stelesňujeme, tým viacej sa to kráľovstvo Uskutočne. uskutočňuje. A... Čiže chceš vlastne povedať, prepač teda, no, že, no, že, no, no, kľudne, kľudne. Že, že ti teda vstupuje do toho, eh, že v podstate či, eh, máme, uh, však písme máme jasne dané e, pravidlá, ako sa máme správať, ako máme veriť, ako máme e, vo svojom živote postupovať. A čím viacej e, teda dodržiavame tieto princípy, teda povedané náboženskou rečou, čím viacej plníme Božiu vôľu, tým viacej je kráľovstvo Bože prítomné medzi nami. Uskutočňuje sa. Dá sa to, teda, chápeš to takto? Ja to áno, áno, presne. Áno. Vieš, že, že, že, vieš, že niekedy si ľudia e, predstavia niečo magické, vieš, že čo ja viem, že niečo na mňa zostúpi, že niečo ma uchváti, čo môže byť, samozrejme, ja ne, to nechcem poprieť, ale, ale v skutočnosti, keď Ježiš hovorí, že e, nebeské kráľovstvo je medzi vami, alebo činte pokánia, verte evaneliu, lebo sa približilo nebeské kráľovstvo, ako je to v, eh, v tej čtvrtej kapitole u Matúša, keď Ježiš začne svoju misijnú činnosť v Galilei. Tak to je toto. Ako hovorí, že eh, čím viacej si ľudia budujú vzťahy, čím viacej sa povzbudzujú vo viere, čím viacej eh, sa uvedomujú si veľkosť Boha, ktorý je ich otcom, ale ktorý ich miluje a sú ochotní prijať túto hierarchiu, ktorú tu Boh dáva, a ktorá je tým, že je, tým, že je predchnutá láskou, je to to najlepšie, čo môžeme mať, tak tým viac je to Bože kráľovstvo medzi nami. No veď, mali by sme ho stelesniť. A ja, ja si to naozaj... To je dobré hm? Ja si ho naozaj tak predstavujem, že je to aj ten magický rozmer, taký ten, čo si hovoril, charizmatický. A povedzme, že v tomto smere má možno akoby najbližšie k tomu práve tá východná východná no? taká, že naozaj pre nich hey, to hey, bol hey, až jasne. taký ten mohutný jasne. citový zážitok, že niečo zostúpilo, lebo ty keď prežiješ také tie silné emócie, tak naozaj máš pocit, že ťa niečo prestúpilo. Jasné. A, a, a toto tam aj byť má, lebo čím je tá láska väčšia, tým aj tento zážitok bude posilnenejší. Zároveň ale to spoločenstvo e, e, by malo mať aj teda ten myšlienkový základ, že sú tam tie idei, na ktorých to stojí, že to je to, čo vlastne zjednocuje. Povedzme, že, že, že k tomuto mali povedzme katolíci tak akože bližšie, že oni mali tendenciu to tak akoby dogmatizovať. To dá, nazvime. no vieš, e, učiteľský úrad církvy nepustí, vieš, áno, áno. Že, že samozrejme, samozrejme niekedy ten entuziasmus, vieš, alebo entuzi, entuziasti, tak samozrejme niekedy vybočia proste z tej rieky alebo, z tej cesty <laughs> <laughs> tej že už potom, potom začnú hlásať veci, ktoré samozrejme už, nie sú kres, už, už to nie je kresťanstvo. Áno, áno. E, dokonca ja som teraz sa stretol nedávno aj s takým názorom, že, že Bosniaci, e, ktorí sú, vieš, e, väčšinou e, Mohamedáni, teda e, moslimovia, no Takže boli pôvodne, pôvodne teda kresťania, potom e, boli, boli Katari a moslimovi sa stali nenásilní, že by ich niekto donútil, ale že medzi nimi pôsobili e, derviši, to sú vlastne akoby moslimskí charizmatici, e, ktorí naozaj tým svojim entuziasmom dokázali týchto ľudí získať pre islam. Vieš, to je. No. Takže, takže, takže entuziasmus má absolútne svoje miesto. Ja viem, že ty ako psycholog tomu dobre rozumieš. Musí človek prežiť nejaké citové splanutie. Musí mať, e, ja mám tiež svoje zážitky, e, kedy som sa e, skákal od radosti, lebo som cítil, že Boh je tu, že Boh je prítomný, vieš. Takže <laughs> ja zase tomu učiteľ, a som farár, no samozrejme. Takže tomu učiteľskému e, úradu, že vieš, niekto bdie, že pozor, tak dobre, poskáčte si od radosti, prežite túto radosť, ale pozor, <laughs> vieš, máš tu ten krásny obraz, na ktorý sa vždy dívam, keď som tu, že tá cesta ide rovno a ide do svetla, vieš, a to by som teda e, celkom doprial vidieť aj našim poslucháčom. Takže vieš, nemôžeš tam do toho brezového ajka, <laughs> kde si ísť, lebo to už môže byť nebezpečné. No. no, no veď, veď, lebo, prečo? Lebo keď, keď e, e, začneš myslieť myšlienky, ktoré v dôsledkoch sú akoby ti, ti narušia tú konzistenciu toho prúdu, tak sa ti to kráľovstvo začne štiepiť. Ale však k tomu sa tiež dostaneme. Áno, jasné, jasné. A, a, a potom, vieš, už keď nemáš, vieš, že keď nemáš tú vnútornú integritu, tak, tak máš vnútorné tenzie a konflikty. No, a toto jednoducho prichádza a zažívajú to všetky veľké náboženstva, tak ako všetky veľké náboženstva majú aj také tie práve tie vnútorné mystické prúdy, ktoré s tou emocionalitou pracujú vo veľkom, však konec koncov tí sufisti. No a ešte tam potom aj ten tretí aspekt, a to je tá vôľa. A to, to, to majú práve protestanti viacej, že e, akoby doniesť to do tohto sveta, tak matateľne, vieš, že až, až tá evanilická morálka bola taká, že, že, že ja som tu teraz síce malý človek, ale ja môžem teda byť, byť dobrým kresťanom a, a premeniť ten svet. Vieš, že keď, keď sa pozrieš, že čo vybudovalo, ja neviem, Ameriku, Spojené štáty americké, tak z veľkej časti práve toto. Hoci teda tam išli takí ľudia, ktorí vlastne nič nemali, že by si povedal, že outsideri. Outsideri a utekali kvôli náboženskej slobode, lebo aj e, e, protestanti medzi sebou sa prenasledovali no. v Holandsku a, v Anglicku. A, ale tá, tá protestantská morálka, vieš, že, že keď poctivo pracuješ a poctivo žiješ, tak buduješ Božie kráľovstvo. Vieš, takže no, áno, takže presne. na tom základe, a to hlavne v tej kalvinskej vetvi, vieš, e, tej reformácie, to je veľmi silné, vieš. Takže ten, naozaj ten kapitalizmus e, vznikol na základe tejto protestantskej morálky. A to vidíš aj, ja neviem, v Evaníliách, že aký akcent kladie eh, Ježiš Kristus na, na tie skutky Božie, skutky Otcové. Mm -hmm. on prišiel robiť skutky hm. a tie svedčia nakoniec o ňom. No a takže ono, ono <clears throat> každý človek tak má tendenciu si niečo z tejto trojice vybrať, niečo, niečo mu je také prirodzenejšie hoci teda hm, vo výsledku to spoločenstvo by to malo mať všetko naraz tak správne mhm. vyvážené a integrované, aby, aby sa nerozpadlo to spoločenstvo. Mhm. A, a tu je to dôležité, že, že hm, akoby na prvý pohľad ti to vyzerá tak, že teda je to hierarchizované to nebeské kráľovstvo, je tam ten otec monarcha, by sme povedali dnešným slovníkom, a rôzne, rôzny vplyv, niekto sedí na tróne a niekto sa klania a podobne. Ale napriek tomu e, práve ten tón oče naša svedčí o to, že ten, ten rád, on nie je vynúcovaný, ale on je, on je vlastne ako keď máš e, ako keď máš e, obdiv k vládcovi. Že... Radostne príjmaný. Možno, tak, tak, tak, že, isté iné slovo sa že, že, že to, čo je dôležité, by taký ten správny mix, by sme dnes povedali, že na jednej strane máš nerovnosť, lebo niekto má jedno, jednoducho väčšie sily alebo väčšie schopnosti a tak ďalej. Ale na druhej strane máš potom slobodu. A my máme v tej demokracii, si tak uctívame, že, teda, že, že by mala byť tá sloboda a, a teda rovnosť. Teraz máš rovnosť, nerovnosť. A vlastne, keď máš nerovnosť, tak ti z toho veľmi ľahko vypadne tá sloboda. Mm -hmm. Keď máš rovnosť, tak je sloboda, ale zase na druhej strane, ne, keď... Je potlačená individualita možno niekedy aj no, nie. No, jednak aj to, a jednak keď, keď potom akoby nie sú zohľadené tie schopnosti, tak ti vznikajú deformácie, čo tak. na demokracii vidno, že Hej. keď nejaký jednoduchý človek chce povedať niečo o ekonomike, tak keď tomu nerozumie, tak čo, čo o tom povie, alebo o, o umelej inteligencii, alebo tak, že je to potom to je, problém. To je, to je to napätie, ktoré v demokracii je, že rovnaký, e, rovnaký hlas a sme, ja som samozrejme za všeobecné volebné právo, ale je úplne jasné, že úplne inak to vidí univerzitný profesor a úplne to e, vidí nejaký, nejaký jednoduchý človek samozrejme. No, a, a vníma svet samozrejme, tak to je A v tom nebeskom kráľovstve to postavenie oca a tých hierarchií zjavne nie je vynúcované. Mm -hmm. To vidíš aj na zjavení že tomu otcovi sa kláňajú. Áno, áno, hádžu tie koruny tých 24 no, starších. No, Svoje vence. Či vence to boli, a vence, no. A vence. Aj, aj tie štyri bytosti. Presne. Proste. A yes. na, tom, na tom vidíš, že, že tam je tá bázeň a ten obdiv nakoniec. Mm. Čiže tá organizácia nebeského kráľovstva, keď si to tak rozoberieš v tom, čo sa ponúka v obrazoch novej zmluvy a, a zvlášť teda zjavenia, je taká... Takú tu vlastne nemáme na Zemi poriadne. My, my s takýmto druhom spoločenstva nemáme takú trvácnejšiu skúsenosť. Sú také svetlejšie okamihy, to nazvime v dejinách, kedy tie ríše akoby zažívajú taký ten, ten zlatý vek, a tí hmm. ľudia sa tak potom tak nehádajú, nejako to tam je tak organizované, že, sa, že, že, že ich tak niečo natchne, niekam smerujú a, a, a na chvíľu to tak získa taký, taký zjednocujúci prvok tam taký, nejaký vznikne. Niečo tam je, to, ako by toto to kráľovstvo, ako keby sa tam na chvíľu objavilo. Vieš, v tých dejinách ľudských, našich ľudských dejinách je to povedzme pod nejakým eh, tlakom, vieš, eh, že vieš, taký príklad, keď si zoberieš eh, z francúzských dejín Johanka Zarku, vieš, Áno. Že, že, ten, že to Francúzsko vyzeralo, že už zanikne, že si Burgundiania, Angličania ho to tam nejako rozoberú ale príde nejaká dievčina z ľudu a proste ich natchne a, a za pár ročí to Francúzsko je veľmocou. No. E, a samozrejme e, e, aj iné národy majú takéto, takéto skúsenosti, že, že, že sa natchnú. Môj starý otec mi rozprával, on e, v septembri 38 narukoval e, do kasár. Vieš, keď bola mobilizácia voči, voči Nemecku a narukoval kde si na Šumavu, mal 20 rokov a, a hovoril, že keď e, prišlo rozhodnutie, že sa musia stiahnuť a ísť domov, takže že plakali, že boli zúfali tí vojaci, pretože chceli bojovať. A ja, bol, a ja som bol tak, veľmi tomu nerozumel, hovorím, starý otec, však, však by si tam zahynul, ale však ani ja by som nebol, <laughs> vieš. On hovorí, vieš, ale chceli sme, vieš, boli sme tým natchnutí. Takže takéto, vieš, momenty v dejinách sú. Uh, viem, že zase tá generácia pred nami rozprávala to isté o 68. roku, teda e, keď bola okupácia. No. Takže, áno, áno, presne tak. Presne to tak. sú tie momenty, ale ktoré veľmi rýchlo vieš, tých, zhasnú. zhasnú. Aj, aj konec koncov aj v novembri by sa dalo nájsť. Svojím spôsobom aj, aj v tom 68. Hej, hej. Ale kde to je dnes? No. Vieš? A vieš, a hľadať zjednocujúcu myšlienku, vieš, to je inak to je inak hrôza a des. A my, sme, a my máme ako teda teraz možno, že to nehovorím celkom objektívne, ale trápi ma to, vieš, lebo e, e, vieš, tá spoločnosť je polarizovaná samozrejme, však nemusíme si to vysvetľovať, e, do akej miery. A vieš, ako keby tu chýbala zjednocujúca myšlienka, ktorá by e, spájala tento národ. No, ale e, vráťme sa späť, lebo to už by sme zašli do úplne... Ale ako je, je, to, je to dôležité, lebo, to, lebo ti to hovorí akoby tie aspekty toho hey. príchodu e, nebeského kráľovstva. Jednoducho to, čo hovoríš z jednoducúca ideá, to tam je práve v tom obsahu, ktorý, ktorý máme povedzme v, v, v, v, v Biblii. A... Chcem o tom hovoriť v inej relácii s Borisom, vieš, takže <laughs> tak, no, to, to, som plný toho, vieš, že, že treba z toho obdobie národného obrodenia, vieš, že keby nás aspoň toto zjednocovalo, však, však máme rovnaký jazyk ešte stále, vieš, a ten kde si vznikol, chápeš, a tak už, už aspoň keby nás toto zjednocovalo, že si vážme týchto ľudí a budujme na tomto základe, aspoň, aspoň na tomto sa zjednoťme, vieš, a mám niekedy pocit, že ani toto nás už nezjednocuje, vieš. No, to sú základné princípy, existenčné princípy akože ex, nášho národa. A keď, keď tam nemáš potom tú zjednocúcu ideu, tak sa ti tá spoločnosť začne rozpadať. Presne tak. Presne a, tak. a to vidíme dnes. No. Ale ja teda tvrdím, že tá zjednocúca idea, že to je vlastne súbor morálnych ideí. A pokiaľ to, a to morálne, to yes. morálne je na tom tak, že to opäť musíš aj prežívať citovo. Tak. Že to je to, čo ťa to natchne a zapáli. No. Má to aj ten obsah? Že, že sa povie, že ja neviem, je ten slovenský národ a tá slovenská reč a tá, tá symbolika, to treba vytýčiť, vieš, a, a miluješ to a je to spojené, ja neviem, s krajinou u nás, niekde viacej s kultúrou a tak ďalej. A potom je tam ale aj ten čin, že ty si ochotný preto niečo obetovať a nakoniec aj zomrieť. Áno. Vieš, a vtedy je to tá idea, <laughs> vieš, ktorá... Tak sa to prelobilo Božie kráľovstvo, vieš? No a teraz Určite. samozrejme ti tam hrozí, aby tá idea nebola taká príliš pozemštená, lebo potom to na, nabere karikatúry typu francúzska revolúcia, kde na začiatku máš ideály, sloboda, rovnosť, bratstvo a na konci sú z toho gilotíny. Vieš? Jasné, jasne. Alebo, alebo, alebo úplne až ten satanský model hitlerovského Nemecka. No. A a teda ešte, čo som chcel teraz to povedať k tomu, je, že teda to kráľovstvo e, nebeské evidentne aj dopredu zamýšľané pre zem. Že ono tu má sa stelesniť. Niekedy v budúcnosti sa čaká na ten príchod a... Tisícročné kráľovstvo? No, no vieš, že je, jedna vec je tisícročné kráľovstvo. Ježiš príde. Ježiš príde, ale a. druhá vec je, že že akoby ten príchod toho kráľovstva tu je, že, že vieš, vieš, už to začína tým, že nebeské kráľovstvo sa priblížilo. Áno. Ale teda čaká sa na ten príchod a ten verš ti hovorí príď kráľovstvo tvoje. Čiže uh, je dôležité si uvedomiť tú dynamiku, že sa teda čaká na ten príchod a že to, to čakanie by nemalo byť rozhodne pasívne, ale práve by malo mať tieto aspekty, o ktorých sme hovorili. Ale vidím, že máme necelú hodinku za sebou, tak poprosíme, poprosíme Borisa do bansko štúdia, že by sme si dali skladbu a po nej pokračovali. Signore, asi to tak vyzerá, asi teda budeme to musieť trošku usporiadať, aby sme teda prešli k tomu ďalšiemu veršu, veršu, aspoň by sme si mohli stihnúť e, aj o voli nespovedať. E, ja som si pripravil e, taký prehľad o tom, že v akom kontexte chápal kráľovstvo písateľ Matúšovo Evanília, prečo Matúš? No, lebo Eh, práve on hovorí o, o, o tú podobu, píše teda podobu očenáša, takže eh, keď on píše aj o, o slove kráľovstvo a nebeské, tak asi tam vidno potom teda to chápanie, že čo sa pod tým myslí. Takže eh, ja opäť pochválim stránku Biblia.sk, ďakujeme za to, že je. A tam si človek zadá teda vyhľadávanie kráľovstvo a nájde mu teda všetky odkazy a tam potom môže vidieť aj, aj jednotlivé vzťahy a to je také zaujímavé, ako sa to vyvíja. Čiže prejdem tak stručne, že o čom sa uh, tam hovorí, keď si človek prejde len teda výskyty slova kráľovstvo, tak prvé, prvý výskyt je o tom, že uh, samotný Ježiš Kristus je teda po, pokúšaný v púšti. Diabol ho vezme na veľmi vysoký vrch ukáže mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu. Teda tam ho pokúša. Čiže <clears throat> Kristus tam tak vidí také tie iné formy kráľovstva, to kráľovstva sveta. A, a že, že, že teda aké by mohli byť teda. Ale to sú teda tie, tie, tie diabolské. No, ktoré nakoniec teda odmietne, lebo v konečnom dôsledku ide, ne, neodkloní sa od, od, od otca a iba teda otcovi sa má slúžiť a nie teda pokušiteľovi. E, ďalej prichádza okamih, kedy e, sa Ježiš e, dopočuje, že teda Jána uväznili. Teda on sa potom odobral do Galilei a tam e, hovorí teda, že uh, kajajte sa, lebo sa približilo nebeské kráľovstvo. E, čo je zaujímavé, je, je potom konštatovanie, ktoré ide ďalej pri ďalšom výskyte, že od dní Jána Krstiteľa až doteraz Nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Čiže je tu zrejme, že to Nebeské kráľovstvo uh, vlastne má takúto nebeskú trpezlivosť a že ľudia si majú prejsť obdobím, kedy si akoby skúšajú také tie rôzne formy so všetkými chybami, ktoré s tým súvisia. A nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, konštatuje, ale iba ten, a teraz ktorý je to ten, iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Čiže tu vidno, že cez to nebeské kráľovstvo tečie tá Otcova vôľa a preniká tých občanov e, kráľovstva, a na tom sa to spozná, že oni sa neodklonia od otcovej vôle, ale ju slobodne plnia. E, tak je to na tomto dôležité, že slobodne ju plnia, že tečú v nej, pridajú v nej tú svoju vôľu a dohromady to vytvára takúto tú rieku, ktorá potom má tú svoju moc. Lebo všetky tie ostatné formy sa nakoniec formy kráľovstva sa rozpadnú zvnútra. Tam je potom aj taký tiež výskyt k tomu. No a samotné kráľovstvo teda <clears throat> eh, Ježiš Kristus vysvetľuje podobenstvami. Podobenstve o rozsievačovi, eh, ktoré potom aj vysvetlí, aj povie teda dôvod tej reči, prečo v podobenstvách, ďalej v okúkolí medzi pšenicou, horčičnom zrnku a kvase. Aj vysvetľuje teda podobenstva o e, My by sme si možno mohli povedať len teda o tom e, rozsievačovi, aby sme si to teda ukázali, nebudeme hovoriť všetky tie výskyty, ale ja by som to asi, ak dovolíš, Michal, tak by som to prečítal. No dobre, nech sa páči tak podobenstvo rozsievačovi, to je 13. kapitola. E, výklad psychológa. V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy, že musel nastúpiť do člna sadnúť si, kým celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách. Hľa, rozsievač vyšiel siať. A keď sial, niektoré zrná padli na kraj cesty, prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú tú pôdu, kde nemali dostatok zeme. Tie vzišli rýchlo, lebo neboli hlboko v zemi. No keď potom vyšlo slnko, spálilo ich, pretože nemali koreň, uschli. Iné zrná padli do trnia, ale trnie vyrástlo a udusilo ich. Niektoré zrná padli do dobrej pôdy a priniesli úrodu, jedny 100-násobnú, druhú 60-násobnú a ďalšie 30-násobnú. Kto má uši, nech počúva. A, čiže jedno je teda na kraj cesty, kde priletia rovno nebeské vtáky a vyzobú to. Druhé potom nemajú takú tú, tú, tú hĺbku a rýchle vzklíčia, ale... Nie, sú zakorenené. Nie sú zakorenené. Te, tretie e, padnú do trnia, ktoré ich udosí a iba vlastne tie, ktoré padnú do dobrej pôdy, tak prinesú úrodu. Čiže sú také vyvážené. No a teraz dôvod reči o podobenstvách pokračuje. Učeníci pristúpili k Ježišovi a opýtali sa ho, prečo im hovoríš v podobenstvách? On im odpovedal, preto, že vám je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu bude pridané a bude mať nadbytok. Kto však nemá, tomu je vzaté aj to, čo má podobenstvách im hovorím preto, že hľadia, ale nevidia, počúvajú, ale nepočujú ani nechápu. Plní sa na nich Izájášov proroctvo, budete len počúvať a počúvať, ale nepochopíte, budete len hľadieť a hľadieť, ale neuvidíte. Lebo odtupelo srdce tohto ľudu, ušami ťažko počuli, aj oči si zažmúrili, len aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa a ja ich neuzdravím. Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia a vaše uši, že počujú. Amen, amen, hovorím vám, že mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli. To je vysvetlenie teda tej reči, že prečo v podobenstvách a <clears throat> teraz nasleduje samotné už takéto vysvetlenie už akoby myšlienkové. Čiže k tomu ľudu hovorí tak v podobenstvách, tak obrazne, citovo, ale k učeníkom tam im povie aj vysvetlenie, ktoré je myšlienkové. Vy teda počúvate podobenstvo rozsievačovi. Počúvajte teda podobenstvo rozsievačovi ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza zlý a uchytí, ho, uchytí to, čo mu bolo zasiate do srdca. U toho človeka bolo zrno zasiate na kraj cesty. Naskal na tú pôdu, bolo zrno zasiate u toho, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou príjma. No nemá koreň a ten je len chvíľkový. Keď nastane súženie, alebo prenasledovanie pre slovo hneď odpadne. Do trnia bolo zrno zasiaté u toho, kto počúva, ale denné starosti a mámenie bohatstva ho slovo udusia, takže ostane bez úrody. Do dobrej pôdy bolo zrno zasiaté u toho, kto počúva slovo a chápe ho, ten potom prináša úrodu jeden stonásobnú, druhý 60-násobnú, a tretí 30 násobnú. Toto je taký archetypálny obraz o podobenstvách, ktoré teda hovorí o tom, o, o, o kráľovstve. A teraz to, to, to vysvetlenie, či, by sa to psychologicky, ale možno, že najskôr ty povedz, že ja už teda dlhšie rozprávam. <laughs> No, vieš, ja mám eh, také psychologické. si dávaš na to pozor, aby som aj ja čo si povedal. Tak ja poviem úprimne, Trošku bližšie k mikrofónu. Aha, pardon. Uh, že toto je chronicky známe podobenstvo, ktoré sa veľmi často číta a samozrejme veľmi často sa e, na ňo káže. Dokonca tu na Bratislave v malom kostole na Panenskej je na <clears throat> kazateľnici obraz rozsievača, ktorý rozsieva e, tým chce sa povedať, že stojí farár na kazateľnici a káže Božie slovo. Ale, ale musím povedať, že mám vždy obrovskú bázeň, vieš, a preto som aj trošku zvedavý, čo na to povieš, ešte to izajašovské proroctvo, že oťaželo, vieš, e, srdce tohto ľudu. Očami ľadia a nevidia, ušami počujú, e, počúvajú, ale nerozumejú, a e, v tom našom preklade, aj v Roháčkovi, teda to, ty, či, e, ty cituješ... Ja poznám to ekumenický, e- ek, ekumenický preklad, hej, ale však to je inak v mhm. poriadku. tam není problém, len iné slova sa používajú, že kamenné srdce majú, vieš. Inak po origináli máš, že, že majú kamene, skamenelo, vieš. Čiže to je absolútne už nič. A prečo to tak je? Že, že hovorím im a lebo náhodou, keby počuli a obrátili sa, tak by som ich uzdravil. A musím povedať, že celý život s týmto bojujem, vieš? Celý život s týmto bojujem. Samozrejme poznám uh, niekoľko výkladov, uh, samozrejme mám to naštudované, ale musím úprimne povedať, že to je jeden z práve z týchto textov, uh, ktorý, vieš, uh, keď sa bavím s Kalvidom, tak povedom, vidíš, však to hovorí o predestinácii o, o, akoby o predurčení, však nie každý nakoniec má, a je určený na tú cestu do Nemeckého kráľovstva. A iní majú však samozrejme iné výklady, ale mne, mne sa najviac páči a, e, ten výklad, ale tiež není pre mňa 100%. Že je to, že je to <clears throat> problém ľahostajnosti. Že môžeš ale sa ti nechce. Lahostajnosti, lenivosti. Takže to k tomu, akože, akože, akože k tomu Ježišovmu slovu, ktoré hovorí. Uh, <clears throat> povedz mi, čo, uh, ako bo, vieš, pre mňa je vždy to, že to Božie kráľovstvo sa vlastne, uh, to slovo, keď sa dostáva do srdca človeka, alebo do vnútra človeka, čo je to teda to semeno, ktoré predstavuje Božie slovo, tak vlastne je to Božie kráľovstvo, e, to semeno, keď sklíči, tak nás učí žiť podľa princípu Božieho kráľovstva. Mne sa tento, vieš, mne sa nechce od tohto výkladu, no nechce. E, nevidím dôvod, prečo by som mal od tohto e, výkladu akože nejako odbočiť, vieš, tu na tejto zemi. Ale som zvedavý, čo povieš. Ja mám, k tomu taký, ja mám k tomu taký výklad no, akoby vychádzam z tej psychologickej, z toho psychologického poznania, nazvime to ľudské duše, alebo toho členenia. A, a k tomu akoby si hľadám cestu potom k tým textom. A tuto máme štyri také obrazy, že ako človek môže dopadnúť. Tri sú extrémne a jeden je taký synergický. Mm-hmm. Čiže tri sú tie zlé. Extrémne? Také, nie, nie, že extrémne. Že, vieš, že uh, my, my si všetci myslíme, že, že, že, že ja som vlastne ja, že som taký konzistentný. Je v prírodzenosti človeka si tak myslieť, že on je konzistentný. Mm-hmm. Hej? Čiže a ja pritom, som v strede a všetko... No a vieš, áno, že áno, áno, máš jasný. rôzne zložky, ale dohromady ti to vytvára akoby to takú tú, taký ten koncept ja. Áno. A aké máš teda zložky? No tak máš myslenie, ty myslíš, myšlienkovú zložku, máš citovú a máš vôľovú, niečo konáš, tú konatívnu. A teraz, e, <laughs> vieš, že čo sa často kresťanom tak akože z iných náboženstiev e, vlastne vyčíta, je, že, že ten koncept tej trojedinosti Bože je taký zložitý, vieš. Mm-hmm. A ja to vždy hovorím, že no však, ale dobre, však sa stačí pozrieť na človeka, že on je trojjediný. Vieš, myslí, cíti a koná. V prírode nájdeme príklady. No, ktoré a teraz, a teraz e, toto každý má nejako to sklubuje, jeden s väčšou, s väčšími problémami, jeden s menšími a málo komu sa to podarí vyladiť tak, aby to bolo také integrované, konzistentné, aby tam tá integrita je v tom, že tie vnútorné konflikty sa ti že si ich vyladil, že ich nemáš, že si konzistentný. Mm-hmm. Lebo ty môžeš mať e, e, iné myšlienky, ktoré sú v rozpore s tvojim cítením a ešte niečo dohromady, akože aj môžeš iné konať. Že úplná rozpoltenosť a potom ti príde tie vnútorné tenzie. A to sú mimochodom akože aj tie obrazy, čo sú v Biblii o, o tom dome, že ako sa to môže rozpadnúť aj kráľovstvo, mm-hmm. tak tá ľudská duša je vlastne také malé kráľovstvo. Tá podstata kráľovstva je, že ty rôzne tie časti držíš pohromade, že, že udržiavaš tú rovnováhu, máš v nej život v tom, v tom, v, v tých, v tom udržiavaní tej rovnováhy mhm. a ono to celé funguje a vytvára ti to organizovaný jednoliatý celok. A, a to je aj akoby v tom ľudskom živote, že mať tento cieľ. My chceme byť integrovaní, chceme byť šťastní. A nie, že máme tenzie, vnútorné konflikty, lebo to prineša nešťastie. No a, a tuto máš akoby tri také, také tie smery, kde sa ti tie zložky akoby môžu zjednostraniť, sa ti ten, ten život zjednostraní. a výsledkom je, že si potom, to som mal na mysli pod tým, že extrémny, že, že ideš akoby do takého vyrysovania toho jedného extrému. Takže ten prvý, ten prvý prípad je, že teda e, e, rozsievač vyšiel, vyšiel siať. Na cestu padli tie zrnička. A, a teraz niektoré teda padli na kraj cesty a prileteli vtáky a pozobali ich. Hej? Čiže toto je obraz toho, toho duchov, tej duchovnej časti, že uh, sa stráčiš akoby v tom myslení v duchu. Lebo, lebo duch je vlastne myšlienková. Tá, tá naša časť je tá myšlienková. To sme tak najviac akoby odstúpení od sveta. A tam si tak abstraktne slobodne myslíme, ale to má tú, to, to, to, to, to pokušenie toho, e, toho poznania dobrého a zlého, že sa tam stratíš. Že prídu nebeské vtáky, a inak mimochodom aj, aj v zjavení je nebeská hostina, kde teda vtáky priletia a, a to je to, že to nie sú len také, taký obraz vtákov, ale to je akoby duchovný obraz, že prídu ti duchovné bytosti, ktoré ťa vlastne une, akoby un, unesú jedným, jedným smerom, že ty si, že tie idei, ktoré sú tam, tie zrná, to vôbec nezapustilo, to je len na kraj cesty, rovno to pozobali vtáci. Druhý obraz je potom teda ten, že, že teda Počkaj, ja si to nájdem. Kamenistá pôda. Kamenistá pôda. Není tam dostatok zeme. Áno. A tie, ale, ale tie, tie vtáky zase akože ne, neprídu, ale e, rýchlo to vzíde a nie, nie je to hlboko v zemi a keď potom vyjde slnko, tak ich to spáli a vlastne ú, úrody nie. To je ten obraz toho citového života, že sa natkneš, to tam potom aj v tom vysvetlení, že... Počkaj. Áno, je to tam, že s radosťou príjmajú. Áno, s radosťou príjmeš, ale je to len taký duševný poriu. A, a, ale to nejako nesúvisí ani s tými ideami, ani s tými činmi, len sa tak akože natchneš a keď príde niečo iné, tak sa zase natchneš pre niečo iné. A, a vieš, ako taký si taký ten charizmatik, ktorý, ale keď si pozrieš tú jeho cestu, tak on je taký, že čo zrovna príde, tam sa natchne. Hej, hej. Vieš. No a tretí je potom tá, tá vôľa, že to teda padne hlboko, ale, ale je tam to trnie. A to trnie je vlastne obraz antipatie toho, toho, tohto sveta, kde ty vlastne tu akoby sa stratíš v tom, že príliš veľa tých pozemských máš starosti. Toto ťa akože odpúta a yes. No, ty sa v tom stratíš. To je obraz dnešnej doby. My sme sa vlastne stratili v plní. Dnešná spoločnosť anonymizovaná, už ani, to, už ani necítime, len všade kritika, my sme kritickí, všetko sa nás len dotkne a bolí no a máme to. obavy a starosti, že či... či... Tam antipatia, žiadna, žiadna radosť, vieš. A, a takto si, si padol príliš hlboko a, a ťa to trvne udusilo nakoniec. A, a iba ten jeden je ten správny, ktorý má, a teraz aby som to prečítal, že e, niektoré sa napadli do dobrej pôdy a tá dobrá pôda je, že tam mohli akoby vyklíčiť všetko bolo v rovnováhe. Lebo čo, čo je vlastne rastlina? Ona má dve časti, spája dva svety. Jeden je ten e, svetelný, kde príjma svetlo. Nad zemou. Nad zemou. To je, ten, ten, je, je, je taký akože obrátená k nebesiam. A jeden je, že príjma vodu. Oni potrebujú vodu, lebo z toho je potom voda plus svetlo, z toho vznikne tá stavebná látka, cukor aj chemicky a sa ti, no to, z toho si potom rastliny budujú teda budujú telo a, a, a vytvárajú kyslík, čo je vlastne životodarný uh, životodarný prvok, ktorý my potom dýchame, bez toho by sme nevedeli žiť. My nemáme rastliny, nemáme čo dýchať a je po nás. My žijeme vlastne na, na duch. Rastliny, oni, oni práve akoby príjmajú svetlo a dávajú ten, ten život. No a ty potrebuješ akoby vyvážiť tieto dva svety. Aj, aj mať dobré korene, aj príjmať svetlo a vtedy rastlina napreduje a keď napreduje, tak prinesie tú úrodu. A toto je aj to, čo sme si hovorili, že teda potrebuješ tam aj tie idei, ktoré sa natchneš, ale nemôže to byť také tie falošné, kde ťa to zlo vlastne oberie, ako to tam hovorí, počkaj, čo to tam je, že, že prichádza zlý a uchytí to, čo bolo zasiate do srdca. Vieš, Ešte to... nebeskí vtáci sú, je aj obraz diabla, vieš to? Áno, áno, áno, áno to sú proste... Ne, ne, ne, no, a, ale to je možné len kvôli tomu, ten diabol ťa môže len vtedy, ak tie idei sa neuchytia v srdci jasne. a nie, akoby nede, ne, nesnaží sa no, ich máš, do tohto. máš otvorený svet pre ňo, vieš? No, taký, vieš, taký, taký si uletený a tam a, si niečo jasne. akože myslíš, ale to nemá vlastne kontakt s fyzickým svetom, to sú nejaké vnútorné mhm. tie konštrukcie, bubliny <laughs> a, a tam sa stratíš. Ťa, ťa uniesie. A nakoniec, vieš, to je dôležité, že ak tá idea nezapustí, že akoby nezíska tú, tú, tú tekutinu zo srdca a nezapustí korene v tom fyzickom svete, v tej vôli, tak, tak, tak je problém. Čiže máš tam tri jednostrannosti a iba tá štvrtá, ktorá, je, ktorá to vyváži, je tá správna. E, tak, to ja to akoby vysvetľujem si z toho psychologického hľadiska, akoby z konštitúcie človeka. Ale tie obrazy tam celkom ako pasujú, že vtáky a zlo pri tom vysvetlení, v tomto nadchnutie, hej, a, a, ale, ale vlastne také žel, žele nadchnutie a rýchle ovednutie. To trnie tam je, je teda to, že máme bohatstva, že ťa starosti, zavalí, zavalí, zavalí ťa to a tam sa tam zabudneš vlastne. Mhm. No a iba to, iba, do, iba a teraz to vysvetlenie, že do dobrej pôdy bolo zase to, kto počúva slovo a chápe ho. Ten, ten našom úrodu. Čiže ty máš to slovo a zoberieš si ho za svoje, snaží sa ho pochopiť, internalizuješ ho, precítiš ho a snaží sa v tomto duchu konať. Tak, tak, tak to. No a takto je tam samozrejme to ďalšie, to už necháme na poslucháčov, ale čo je dôležité, je potom ešte v 18. kapitole je teda... To je ten obraz hostiny, nie? Počkaj, počkaj, ešte tuto rozmýšľam, že o poklade a perle to je také krátke, možno by sme si mohli povedať, že nebeské kráľstvo je podobné pokladu ukrytému v poli, keď ho mhm. človek našiel, skryl ho od, od radosti, šiel a predal všetko, čo mal a kúpil to pole. Nebeské kráľovstvo je podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly, keď objavil jednu drahocenú perlu, odišiel, predal všetko, čo mala, kúpil ju. Takže to je o tom prijímaní tých darov z neba, že nie je o uznávaní toho bohatstva svetského, ale že obetuješ to svetské. Že zrazu objavíš, že to, čo Boh ponúka, je tak cenné, že všetko ostatné, čo je tu pozemské, no. pre teba a teraz, na, na cene. A teraz ale, čo je dôležité, že že je akoby to, to, to rozdeľovanie, ktoré smerom do budúcnosti až do k apokalypse vlastne prichádza, že ne, o sieti. Nebeské kráľovstvo sa ďalej podobá sieti spustené do mora, mm. ktorá zhromaždila ryby u každého druhu. Keď sa naplnia, vytiahli ju na breh, sadli si a dobre povyberali do nádob a zlé vyhodili von. Tak to bude aj na konci sveta. Výjdu anieli, oddelia zlých od spravodlivých, a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubov. To je obraz Božieho súdu, No, čiže ono je nejaký čas, kedy ľudia si skúšajú tie kráľovstva pozemské so všetkými tými chybami, čo, čo z toho plynú. Majú čas akoby na experimentovanie, ale zároveň v istom zmysle plynie doba, ako keď, ako keď si v škole tak to netrvá väčšine, ale v istom momente už príde ten čas, kedy to buď stelesníš a príjmeš a naozaj stelesníš, alebo jednoducho potom už to nepríjmeš a už sa to nedá, už nebudeš mm-hmm. počuť a mhm. už, už ne, nebude spôsob, ako ti to vlastne akoby, aby si to prijal. A ešte teraz je tu aj o kráľovstve, je tu Ježiš a Belzebul. Že nie je len kráľovstvo to, toho otcové, na to priviedli k nemu posadnutého démonom, ktorý bol slepý a nemý, uzdravil ho, takže nemý hovoril a videl. Zástupy žasli a hovorili, či to nie je Dávidov syn? Je to farizei počuli, povedali, ten vyháňa démonov iba, sil, iba mocou Belzebula, vládcu démonov. Áno. On poznal ich myšlienky a povedal im, každé vnútorne rozdelené kráľovstvo pustne a nejaké mesto alebo dom vnútorne rozdelené, rozdelený neobstojí. Ak aj Satan vyháňa Satana, je vnútorne rozdelený. Ako obstojí jeho kráľovstvo? Ak ja vyháňam démonov mocou Belzebula, čou mocou i vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak vyháňam démonov mocou Božieho ducha, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo, Veď ako môže niekto vojsť do domu silného muža a zmocniť sa jeho veci, ak najprv toho silného muža nespúta? Iba potom môže vylúpiť jeho dom. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto so mnou nezromažďuje, rozhadzuje. Preto vám hovorím, každý hriech a rúhanie bude ľuďom odpustené, ale rúhanie proti duchu nebude odpustené. A kto by povedal slovo proti synovi človeka, tomu bude odpustené. Kto by však hovoril proti Duchu Svetému, tomu nebude odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom. Čiže tu vidíme to, čo som hovoril, tú, tú vnútornú integritu. Že, že, že máš zhromažďovať, držať vnútornú integritu. Lebo inak nie, tak sa ti to kráľovstvo a ten dom začne rozpadať, ro, sa to rozdeluje, a vlastne neudržíš tú integritu. A to, to vidno v psychológii veľmi pekne. Mm-hmm. Toto je vlastne tajomstvo dobrého života, že máš vnútornú integritu. A to je mimochodom aj cieľ dobrého kresťana. Zjavne z tohto uh, povedané. No a nakoniec to potom smeruje teda k tomu, že ešte teda vyčíta zákonníkom a farizejom, že sú pokrytci, že zatvárajú nebeské kráľovstvo pred ľuďmi, sami do nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte. A teda evanílium o kráľovstve sa bude na konci hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec. A to už je vlastne ten, kedy to ten, ten, ten druhý príchod a príchod Božieho súdu. Presne tak a potom príde teda to tisícročné kráľovstvo. Tam je v tom zjavení potom vidno, že že ako keby ten kritický okamih, kedy sa to naplní, ten čas, času už niet a vlastne a potom príde tá, tá, tak ako keby tá, to rozuzlenie, tá bitka hej? a, a tí, tí, čo sú tí rozdelení, tí budú porazení a, a, a tí, čo sú vedení teda maránkom, tak, a, tak tí, tí vlastne potom budú v Božom, v tom, v tom kráľovstve hej, hej. sa stelesní. Teraz, teraz by napadlo, vieš, keď hovoríš o tom, že o tom rozdelení, o tom spájaní a celovaní, že to je čosi presne také, že e, naozaj e, naozaj e, veľa ľudí, vieš, v cirkvi sa s tým naozaj veľmi často stretávame, že napotok máš pocit, keď e, si na nejakých na nejakých bohoslužbách proste, na nejakej liturgii, tak máš taký e, pocit dobrej dramaturgie, vieš? Že naozaj je veľmi veľa šikovných e, farárov, ktorí dokážu spraviť skvelú dramaturgiu, vieš? A, <clears throat> a zažil som to samozrejme mnohokrát a potom som odišiel, ale odišiel som prázdny, vieš? E, s pocitom, že, že síce všetko bolo tak, ako malo byť, všetko bolo super. Bola to show? Áno, bolo, bolo to úžasné, úžasné divadlo. E, aj, aj to vyzeralo, že to má aj takú hĺbku nejakú, aj pátos v tom bol, aj, aj ako keby tak, až dostal za slzami nejaká modlitba alebo pieseň, <laughs> vieš, a, a odchádzaš prázdne. A e, <clears throat> je za tým skrytý samozrejme ten osobný život tých aktérov, vieš. Samozrejme, ja si netrúfam a nebudem posudzovať e, e, svojich kolegov, však to je z ich... E, e, každý si za, za svoj život zodpovedá pred Bohom. Ale e, zažil som takú extrémnu situáciu. E, tu na, e, e na Panenskej vo veľkom kostole, ale to je asi 20 rokov dozadu, e, možno plus minus, tak eh, pripravili eh, na, eh, v pôstnom čase, teda pred Veľkou nocou, Matušové pašie, vieš, Bachové Matušové pašie, tak neviem, či si to mal niekedy možnosť teda počuť. Je to veľkolepé dielo, absolútne veľkolepé dielo, uh, úchvatné a úžasné. ja som teda mal možnosť uh, vidieť uh, tých, ktorí tam prišli a sa na to chystali a a teda si to skúšali a pripravovali proste tú scénu, tak e, takmer všetci, ktorí tam boli, proste boli neveriaci ľudia. Ale fantastickí interpreti, vieš. Fantastickí interpreti, ktorí naozaj to dokázali proste ten ich prejav profesionálni speváci, hudobníci samozrejme a tak ďalej a tak ďalej. A <clears throat> tak sme sa celkom tešili, vieš, uh, potom na tie Bachové pašie, obrovské množstvo, ten kostol sa naplnil, ten kostol má 1500 až 2000 ľudí, tam sa zmestí proste obrovské množstvo ľudí, veľmi veľa ľudí z Rakúska prišlo, lebo vlastne tie Bachové pašie Matúšové sú v Nemčine, vieš, takže <laughs> ja proste, úžasná, úžasná veľkolepá scéna, plný kostol a, a proste, proste mal som teda taký nejaký kultúrny zážitok, nehovorím, ale taký pocit prázdnoty, vieš. A potom som si hovoril, e, sám pre seba, vieš, tak akože do radšej si sa nemal pozerať, ako tí ľudia sa chystajú, lebo si sa ochudobnil o tento zážitok. Ale, ale potom som sa rozprával s ľuďmi, ktorí samozrejme e, to nevideli, tú prípravu, a mi hovoria, že jeden, jeden si pamätám, taký mladý muž mi hovorí, že mne to pripadalo ako cvenžiaci zvod, vieš, ktorý je prázdny, vieš. Vieš, keď ako Pavel v hymne lásky hovorí v tej 13. kapitole 1. listu že, že znelo to, bolo to, ale, ale nepôsobilo to. Vieš. A pritom celé tie pašie, to, sú, to je príbeh Ježišovo utrpenia. To sú biblické texty, vieš. Tak to je, to tie, te, vieš, teraz, keď to hovoríš, ako z tej pozície svojej profesie, tak teraz si to uvedomuje, že asi pravdepodobne toto Ježiš chcel povedať, vieš. Keď vyčítá, vieš, aj tým, keď hovorí tým farizem, že čo mi tu rozprávať? Oni hovoria z pozície z Božišovho zákona. Áno. No. Hovoria mu, že, že čo? Že kde? Tak není to tam takto ber, expressis verbis povedané a napísané, ale že čo, však my sme školení v zákone a čo ty tu prídeš neškolený a čo ty tuto, čo ty tu akože uzdravuješ? Ale presne to, čo, o čom hovoríme celý, e, dneska, je to o láske. Že Ježiš prichádza, lebo miluje tých ľudí a im pomáha. A není to navonok vidieť, že, má nejak, že je nejaký učený, že je nejaký školovaný, ale, ale nakoniec ten výsledok tam je, vieš. To je úžasné. No, no, úžasné. vieš, že, že veď to je akoby tak ten archetypálny obraz, že, že teda e, Kristus príde do svojho, konečne príde do toho chrámu a tam tí zákonníci a, a faríze. Obrovský biznis tam A, <laughs> vieš, a teraz oni majú všetky tie pravidlá dokonale, vedia, čo ano. kedy majú robiť, ale nakoniec je to to vonkajšie. Vieš, je to len tá forma, ale to vo vnútri, tam nie je to prežívanie, je to takéto vonkajškové, automatizované. Čiže, čiže je, to, je to prázdne a je to... Fasáda aj ktorá sa rozpada. Fasada. No a, a vieš, že to máš, to máš na 100 spôsobov variácie, to sa opakuje celé tie dejiny. Že? Jasné. Môžeš to zažiť, ja neviem, v akademickom prostredí. Máš tam takých tých ortodoxných metodológov, mm -hmm. ktorí ti presne povedia, čo by malo byť metodologicky správne a tak ďalej. Áno, áno. A vieš, držia sa tej formy, vyšperkujú v podstate ad absurdum. A teraz ty tam, ja neviem, chceš prísť a teraz im povedať, že no dobré, ale tuto, viete, že tu je taká cesta, ktorú vôbec akože vy neberiete do úvahy, nepoužívate a tam sú celé poklady a svety. A tak, a... Trošku emocí do toho aj dajme, nie? No Čak, presne, presne. No, a, napríklad. A, a vieš, a, a, a, a, a si presne v tom obraze farizejov a vieš, že to, to nové, keď ty tam chceš vniesť, tak, nevnášaš tam toho pravého akademického ducha. A toto asi aj Ježiš, a vieš, ako a keby to... Ježišovi, však ja to zažil. To cirkvi zase prezbené, Ako, ako teolog alebo aj historik, vieš, takže viem, o čom hovoríš. Však viem, že ako psycholog si to zažíval samozrejme, e, že máš tú, tú, tú svoju históriu. <laughs> tak vieš, teraz mi tak brnklo, vieš, ako do mysle, že, že toto mu vyčíta. Čo ty, však ty nemáš akademické vzdelanie, čo ty tu otravuješ? Však ty vôbec nie si školovaný. A čo sa, o čo sa tu <laughs> snažíš? Vieš, tomu Husovi, vieš, že, že no ale ty, ty odvolaj, však ty, ty si v rozpore s, s, s hierarchie, ako, tuto, s, s tou našou, akože inštitucionálnou, e, s, s, s Kristovou by... nevestou, vieš, áno, si, veľ, áno, že, čo, áno. Čo, že, vieš si to ty predsa, čo sa stane, keď on hovorí, no ale ja nemôžem odvolať, lebo ja vidím, že tam robíte chyby, ja mám to svedomie. Ja nemôžem odvolať. No a to proti nemu stáli teda naozaj. No, absolútnej kapacity vtedy. Áno, áno, však akože uznávané. Vieš, a, a presne ten istý vzor, vieš, že máš to vonkajšie a teraz ten hus tam akože hovorí to svedomie, že to vnútorné a nič. Vieš, a tak ho upálili. A pritom, vieš, to ešte, keď už hovoríme o však nedá mi ako historikovi povedať, že ten koncil v Bazileji chcel opraviť e, církev, reformovať církev, pretože bola, však to pápežstvo bolo rozdelené, však boli dvaja pápeži, dokonca traja pápeži v tej dobe boli, vieš, že bolo úplne, úplne rozbité. A oni naozaj mali dobrý úmysel tú církev dať do poriadku. A naozaj to brali vážne. A do toho príde nejaký, nejaký e, e, učiť, alebo teda proste Čech, samozrejme však akademicky vzdelaný, všetko OK, a ten im to naruší, pretože hovorí o svedomí že musíte mať v srdci čosi. Tam musíte tú pravdu nájsť, to neuveriteľné. to, to, Ten istý príbeh máš konec koncov s toho Johankou Sárkou. Áno, áno. Vieš, že a to sa presne v tej dobe inak dialo, vieš, o, áno, o pár áno. rokov pohúsovi. Vlastne. To bola práve tá doba schizmy, kde, kde práve išlo o to, že čo vo vnútri cítiš a čo vonku máš všetky tie dokonalé pravidlá už no, dogmatizované jasný. a tak ďalej. Vy hierarchiu organizovanú takmer ako armádu rímsku ale vlastne mm, z veľkej časti to bola vtedy fasáda a práve ten protestantizmus potom posunul aj, aj tú církev, aj tú katolícku, že musela hľadať aj zajsť koreňom a, aj, aj potom ten františkánsky impuls prišiel, že, že no, naozaj... prišiel skôr, vieš, od neho potlačili. No, ale... Áno, áno, však áno. Ale, ale, ale, ale potom ten tridenský áno. koncil, vieš, prišiel a, a jezuiti, a vieš, jezuitský, ktorí... no to vieš, zase z vôle hej, ale, ale hľadali tú slávu Božiu a, a samozrejme... Čiže museli vynaložiť zrazu sily. No? Áno, jasné. jasné. No, no, dobre, čiže toto máme akože ku kráľovstvu. Ale vieš čo, mne sa to páči, že ideme e, z vety na vetu alebo z prozby na prozbu. No, e, ja mám takú, taký ten úmysel akoby ukázať ten diapazon, že kde je to takéto vyprázdnené a kde ideš ďalej, že sa ti to tak mm-hmm. otvára hlbšie, môžeš tam zažívať. Naozaj, keď, keď teda sa modlíš, teda príď kráľovstvo tvoje, tak ja tvrdím, že to nemôže byť na škodu to poznanie k tomu. Naozaj si toto všetko pouvedomovať, ale samozrejme nemá to byť len myšlenkový zážitok, ale má to byť hlboko prežívané až tak charizmaticky. A naozaj... máš, až, že, až že, novú, oprie, že, že máš radovať sa, skákať od radosti, že, že Boh je tu, že, je, že, sa, že jeho kráľovstvo je no a, mne, že Duch Svetý pôsobí ako na no, A teraz tam máš vlastne ten ďalší verš, čo je príď vôľa tvoja. To je, to čo je také akoby najprostejšie. No však čo, tak vôľa, no však to je jasné, niečo, však príď. Ale ale čo, čo to je vlastne s tou vôľou zase? A tým sa dostávame k ďalšiemu veršu. No a tak si k nemu ešte povedzme. Z tej vôle, že čo to je? Z tej, z tej vôle povstal svet nakoniec. Mm-hmm. A, ako, ako veľký energický a tvorivý akt, kde teda eh, zbytostnil svoje vedomie do, do, do, do bytosti celej tej plnosti toho nebeského kráľovstva, prežívania. A má teda tá vôľa aj nejaký a vedomý zámer zjavne, lebo ona ešte neskončila. Že mohol, mohlo by to byť tak, že ten Boh teda vlastne tým, tým aktom stvoril svet a všetkých tých pozemšťanov, nebešťanov a tak ďalej. Mm a mohlo to byť ako, že, ako keď hodíš kocky a sú rozdané karty a už teda nezaťahuje, nezasahuješ už do toho, už, už to bolo dokonalo rozohraté a teraz je to na, tý, na tých bytostiach. Mm-hmm. Áno, to je... Ale tu, ale tu hovoríme, že teda príď vôľa tvoja. Takže to zjavne nie je tak, že by teda to už skončilo, ten tvorivý akt. Zjavne teda vôľa stále trvá a ďalej chce pôsobiť a smeruje teda k dosiahnuťu svojho cieľa. Na tom tam nejaký cieľ. Vôľa tvoja ako na zemi, tak i v nebi. E, ten e, taký štandardný teologický výklad, ktorý podľa mňa je, podľa mňa je e, akoby pre mňa veľmi blízky, a mám ho veľmi rád a myslím si, že je aj pravdivý, e, je ten, že Boh, tá Božia vôľa, Boh sám je láska, vieš. Hovorili sme o tom Božom kráľovstve, že je vlastne, e, že, že tí, tie bytosti, tí anieli a, a všetci tí občania teda toho Božieho kráľovstva, keď to takto e, civilne nazvem, sa radostne podriadujú e, tomu najvyššiemu monarchovi, otcovi, vieš. Pretože, pretože cítia jeho lásku. A to je jeho vôľa. A takže Boh, keď hovoríme o, o Bohu, ktorý e, zo svojej vôle tvorí túto zem, tak ju tvorí, pretože chce milovať a chce byť milovaný. No veď áno, veď áno. Tam, tam, tam sú celé svety za tým. Áno. Vieš, že keď, ale to, teraz hovoríme, ke, lebo si začal ako keby, vieš, tú obrovskú energiu, že tá vola Bože sa prejaví v stvorení, vieš. A to je samozrejme, e, teraz nemyslím na stvorenie sveta, ale vôbec, že každý jeden z nás bol stvorený z Božej vôle, samozrejme. Tu prišiel na túto zem. Takže, a to sa mi, to, to, vieš, vieš to, to keď človek premyslí, keď hľadáme tú hĺbku, tak toto, keď človek premýšľa, tak je to, tak je to nádherné, niečo veľkolepé, neopísateľné, čo opäť sa, opäť iba pomocou Ducha Svetého sa môže za to zmocniť a prežiť to, že tá vôľa je vlastne nesmierna, bezhraničná, neobmedzená Božia láska. Asi tak. Teraz si to zoberieme. My to ako ľudia zažívame takýto tvorivý akt, že, že zhmotníš bytosť práve v našich deťoch. Jasné. Takom, takým, tak, my to máme taký ako malý, ja nechcem povedať, že ochutnávku, ale vlastne taký nejaký malý akt. Ale je to, je to samozrejme obraz, ktorý je primeraný. No, a, a, a, a, a tu sa otec nazýva otec. Čiže je tam zjavná súvislosť s týmto, akoby analogia s týmto tvorením bytosti, počatím Áno, toho, toho ďalšieho pokolenia. A predstav si, že keď sa to deje v láske a, a s radostným očakávaním že, a, e, toho potom vieš, tých detí, tak to je, to je obraz presne toho, čo Boh robil. Z toho, Ak sa to deje teda v manželstve. Z toho, že tá vôľa má prísť, a teda ďalej pôsobia, smeruje k svojmu cieľu, ti potom ale vyplýva, že, že teda tie bytosti majú svoj vývoj. Ono v podstate všetky tie, tie tri verše po tom prvom sú, ti ukazujú časovú, časový vývoj nejaký, že po, mm. posved sa meno tvoje, tiež je tam nejaká genéza. Áno. Príď kráľovstvo, to je to príď. Hej. A toto je buď vôľa tvoja, e, tak, tak e, je je evidentné, že, že ty, keď tú vôľu činíš, keď ju zase stelesníš, cez teba prúdi a si, si tvorivým činiteľom ďalej, pre, cez teba preteká, tak e, vlastne tým napreduješ, sa vyvíjaš. Konec koncov aj, aj samotný Kristus to tak potvrdil, on tie skutky činil a on sem prišiel učiniť nejaký skutok, ten vykupiteľský. Áno Naplniť. A, naplniť. Otcovú vôľu. Tú otcovú vôľu, no. A tým sa ale aj vyvinul aj ďalej. To ne, nezostal také istý, niečo sa, sa stalo. Hmm. Môžeme o tom diskutovať z pohľadu ako <laughs> nás, Božieho syna, že to asi by sme ne, nemuseli celkom hodnotiť. Evolúcia u Božieho syna. Ale, no. ale, ale, ale rozhodne to vidíme u ľudí, že? Hey že a konec koncov a vidíme to aj na, na vývine človeka, že keď sa narodí, tak e, sa, sa vyvíja, všetci sa vlastne vyvíjame. My, Nakoniec Ježiš sa narodil ako dieťa. Na, nakoniec, hej, no. A nakoniec aj teda zomrel. Hoci teda on ne, nezomrel prirodzeným spôsobom, ale, ale my, my áno, my, my starneme, nejako sa meníme. Je tam vývoj zdokonalujeme sa a snažíme sa teda nevyhnutne pripodobňovať teda tomu, tomu Božiemu ideálu. Byť, byť na obraz Boží, vrastať do neho o, a oblažujúco teda sa, sa prežívať s ním a v ňom a aj, aj jeho v sebe. Presne tak, ako to dal ako príklad e, Kristus. Takže tu je E, vlastne niekde e, taký ten vývoj, rozvíjanie tej svojej tvorivej vôle, zjednocujúcej sa teda s tou Božou. No a potom tu máme výraz ako v nebi, tak i na zemi. To, je, to k tomu patrí. Ten sa obvykle teda chápe ako súčasť teda verša o vôli, čo, čo nepochybne je. Ale ako som povedal, že e, tiež sa dá vzťahovať na tie tri verše ako, ako, čo sú teda tie tri, čo ano. ty voláš tie, ako to voláš? Pro, prozby. prozby. Prozby. Lebo každá vlastne ti ukazuje tú akoby nebeskú časť. A zároveň to, čo ide ďalej, sú potom také tie ľudské akoby prozby. Ja ešte dodám, lebo máme tak 10 minút do konca, že, že tak ako som minule hovoril, že to tá mm, keď sme si hovorili, to posvetenie mena, že to akoby je v nejakom vzťahu antagonistickom, teda s tým pokušením, tak eh, som chcel ukázať, že aj vlastne mm, to nebeské kráľovstvo, že je vo vzťahu teda odpoznám naše viny, ako, aj, ako, ako im my odpúšťame svojim vynikom. Prečo? No práve preto, lebo tak, ako sme si to rozobrali, tak e, kráľovstvo je tá organizácia, a ktorá drží v, integrálne nejaké spoločenstvo tých občanov, ako sme si to povedali. A to kráľovstvo musí byť živé, ono musí reagovať na ten vývoj tých bytostí, nejako organických prepájať, tak aby zostali zjednotené, aby sa ten dom nerozpadol. Ale, no a teraz prichádza tá ľudská stránka toho experimentovania, tak keď keď ty urobíš nejakú chybu, tak sa ti to prejaví v tej vine. Vina je e, niečo, čo ty nesieš vzhľadom k, k niečomu alebo niekomu. Ale skôr teda niekomu. Čiže ty si sa vlastne vinou, e, tým, čo si urobil, tak touto vinou si sa vlastne dostal do ne, nesúladu s tým kráľovstvom. Čiže je to deštručný prvok. Deštrukčný prvok, presne. Je to mhm. vlastne ten akt toho narúšania, rozpadu áno, toho, toho áno. domu. No a teraz samozrejme prichádza potom tá, ten, ten verš, že odpust nám, že, že, že ako to napraviť, to je to odpustenie. A všimni si, že tam je sociálny prvok, že ako odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vynikom, že ťa to hneď uvedie do toho sociálneho rozmeru. Mm-hmm. Tak, takže ono keď si to logicky rozoberieš, tak ty v tom verši priď kráľovstvo tvoje, chceš, aby, to, aby sa to stelesnilo. A, to, a tá, tá ľudská stránka vlastne zase popisuje ten rozmer toho narúšania tohto mm. elementu. A podobne je to podľa mňa aj e, s, teda s tým buď vôľa tvoja, kde máš, ktorá zase súvisí s tým veršom uh, o, o chlebe chlieb náš každodenný, daj nám dnes, kde máš e, taký ten rozmer, naozaj ten chlieb, to je jediná fyzická vec, ktorá tam je. Áno. V tom náši. Hoci e, mohli by sme diskutovať, však, ale veď aj podiskutujeme. Hádam, k tomu sa dostaneme. Lebo to je hneď ďalší verš, tak, tak to dúfam stihneme v budúcej relácii. E, takže tam ja vidím príbuznosť, ale k tomu by som sa vrátil špeciálne, keď si to rozoberieme. Aby dobre, to... dobre. Čiže ono to vlastne lícuje, tieto tri, a lícuje aj ten začiatok a koniec, že začínaš teda otcom, ktorý je na nebesiach, a končíš teda e, toho, aby nebolo to zlé. A, aby čo je vlastne ten, mhm, mhm. ten akoby protivník. Jasne. Hej? Takže ono to, to, to zlo dávaš akoby nakoniec a začínaš teda tým otcom, aby si sa k tomu zlu vlastne ani nedostal, aby si zostal v súlade. Takže ona tam má 4, 4 verzie a 4 verzie. Hľadaš tieto mosty. Áno, áno, áno. Alebo vidíš teda, pardon, nevhľadaš, ale vidíš tam tie, tie mosty medzi tými a, jednotlivými veršami. A k tomu by som sa rád dostal pri tej pri kompozícii, lebo my si teraz rozoberá, rozoberáme tie jednotlivé verše. Áno. Ale keď ich dobre akoby uchopíš, tak to, to, to, pozn to poznanie toho uchopenia bude práve v tom, že ty odhalíš tú kompozíciu mm -hmm. celú. Že to, že to má peknú kompozíciu ako u starých majstrov maliarov. Si, e, to si našiel sám? tak nejako to sám e, e, si vnútorne tak nejako vyabstrahoval. Áno, áno, tak mi to áno. vyplynulo z podstaty. Vieš, lebo, lebo toto není teológia, čo, tam, čo mi teraz hovoríš. Ja viem, ja viem. Že ako ja... <laughs> Vieš, to je, to je samozrejme, samozrejme teológovia rozoberajú náš úplne inak, samozrejme. Však dobre, dobre, ja, ja nie, nie, nie, nečiním akože <laughs> nárok na... Áno, ale, ale samozrejme je to inšpirujúce. No. Tak preto je zaujímavé s tebou sa rozprávať, vieš. No, čiže... Uh už len to, že sa vyhýbaš slovu prozba je zaujímavé. Ja s, s prozbou nemám ako problém, len ja mám taký, asi možno taký e, možno je to taká, ta, taký ten akademický návyk, vieš, že, že popisovať veci, tak pokiaľ možno vecne. Ad, <laughs> ad. Hoci, ako, tuto je to dosť absurdné, ale kľudne to môžeme nazývať ako prosby. Nie, nie, nie, nie. Ja, ja nežiadam od teba, aby si uh, E, prijal teda akože, akože toto tak, e, takto pomenovať tieto texty alebo verše očenáša. Ale, ale je to... Ale, ako ale, z titulu toho, čo tam je napísané, to prosby rozhodne sú. He, vieš, že, že e, keď sa bavia teológovia očenáši, vždy hovoria o prozbe. Vieš, mm -hmm. o prozbe. No, no, to tak aj je. No. O, tak to aj... ale, to, ale, ale to hovorí iba ako takú poznámku na okraj, že sa mi to páči, ako to ty vieš, berieš a túto kompozíciu, keď sa k nej dostaneme, tak to bude, to bude zaujímavé ešte. No, však predznamenávam. predznamenávam ja, ja sa snažím, teda, asi sa blížime k záveru. Áno, áno, máme posledných 5 minút. 5 minút, takže možno, že prišiel ak, čas ak súhlasíš, aj, na teda, modlitbu. Eh, aj na modlitbu, ale je taký nejaký záver. Tak, dať, možno, si však to. sme pred sviatkami, tak nakoniec aj tak možno, že aj popriať eh, naozaj poslucháčom aby naozaj prežili poženané sviatky, aby, aby to boli teda sviatky e, takej pohody, radosti, a aby si to užili samozrejme e, so svojimi blízkými a tých, ktorí milujú. Aby to Božie kráľovstvo zažili tu teda na tejto zemi. No. Takže... Ja, ja by som k tomu dodal, že prešli sme si teda tie štyri verše a tri prozby. A, a podľa mňa je to teda práve v tomto vianočnom čase nesmierne inšpirujúce. E, jednak už len tým, a keď sa človek priblíži k Bohu, už to je e, oslobodzujúce a človeku to poskytuje satisfakciu, nejaké naplnenie sa čo je práve v čase tohto konzumu a hedonizmu také nevýdané, čoraz je to také vzácnejšie. A práve Vianočné sviatky majú mať taký ten punt z tej svetosti, vieš, že narodilo sa to, to, to, to dieťatko, že je, je tam nejaký prísľub z tej, z tej úplnej tmy, máme čas slnovratu, zrazu sa tak zablisne, ale a to je niečo také čisté, tak to posvedca meno, keď sme si hovorili, tak snáď sme k tomu prispeli. Uh, je to sviatok, kde máme byť s blízkymi a vytvárať teda to spoločenstvo. Čiže mm. to je to kráľovstvo, ktoré sme si povedali dnes. A teda mali by, je, je tu teda ten čin, ktorý to narodenie je teda to, to čo sa z tej z toho Božieho prísľubu zrazu začalo naplňať a postupne sa to naplnilo vrchovato. A my by sme to tiež mali ako byť uviezť do toho činu v tom vonkajšom svete a tie sviatky sú to dobrým príkladom, že práve v tej svetej atmosfére, v blízkosti ľudí môžeme urobiť nejaké dobré činy, tak, tak podľa mňa to je taká dobrá do, do, do, dobrý návod na prežitie Vianočných <laughs> sviatkov. Tak sa pomodlíme, dobre? Tak sa pomodlíme. Oče nebeský, ďakujeme ti za tento čas, ktorý sme mohli stráviť spolu pri rozhovore. Verím teda, že mohol byť povzbudením a e, obohatením pre tých, ktorí, to počúval, ktorí nás počúvali a budú počúvať. A tak ťa prosím, aby si nás oslobodil od e, všetkého toho nánosu tohto sveta, od, e, od tej buriny, od toho, od, e, od tých kríkov a, a, a možno, že aj od tých kamenistých pôd, aby, aby sme naozaj boli, mali svoje srdce a svoje duše takou dobrou pôdou, kde sa zakorení Tvoje slovo a kde budeme môcť prijať Tvoje kráľovstvo. Vždy sa o tom hovorí, že Vianoce sú, by sme mali teda prežiť v takejto, e, takejto podobe, bez e, toho, aby sme si robili starosti o komerciu, o, o prípravy a ja neviem o čo všetko, ale vždy je veľmi ťažké sa to e, mnohým ľuďom spaviť, tak nám ukáže, že tento zázrak sa u, môže udiať v živote každého a, a že kde sa udeje a kde sa deje tento zázrak oslobodenia, tak od všetkých týchto pozemských eh, vecí, takže je to naozaj úžasná, nádherná sloboda, ktorú ty prinášaš, svetlo, ktoré prichádza, aby nás nakoniec priviedlo k väčšnému životu. Ďakujem ti, Pane, Amen. A v tomto duchu eh, ďakujeme Borisovi Koronimu za technickú podporu zo štúdia Banskej Bystrici. Ďakujem tebe, eh, Michal. A, a